nalika mangke Patih Harya Suman Sigra dawuh dhateng ingkang putra Sang Tirtanata kinen angunduri baris. Gendera pusaka Ki Candra Genik segera kinarik. Kajeng lamun ta wis mungkas inggih nyoba ndayuda. Mulat Sang Hanantaraja. Sigra dawuh lawan para kadang. Kinen mayit nani lampah sampun ngantos kalabetan. Mengsa ingkang amomor sandi. mundur saking pabaratan kaya wis ngancik ing panci madya ratri sang saya dalwara rasa pyara kang lintang gumedhek Este sunyo tengah wengi Lumrang kandaning puspita Kang sinarangyan ing putiani ro Sang Dwi Jawa Rombrengan madu prongko manung sungsarining kembang Buruhing mongso madyo raras rinaras gati ning kondo kudup kemedhap kadya gedhe pingkenya kang tinari krama karana karuna datan karenan ronron panjraing siti tidem permanem panalang tiloka taman candra kirana arwinda hangailo pinar baweng suryaratri sinawung gitaning brahmana kang kepadaning sih ing mangke dewi pusmugi tengahing dalu yakti dereng sambeting kondo hamung sinambet tilurah petruk ketina tetenguk sarwiyanya kar sinom hamemetri sinartan lelegon sino memetri kadalakan lancaranipun pindah serpek memetri sareng kula dumugi ngriki kula nembang namung tembang kula menika kepingin ngemutaken dateng para kanca-kanca sopir ingkang kula emutaken boten namung sopiripun kalebet ingkang sami nyabrang dalan inggih kula ingetaken mila suraosipun Kakang Mbak Yu jolali welingku yen kowe lumaku ora perlu kesusu. Yen aja nyabrang niku kudu noleh kanan kalian kiri enten kendaraan napa mboten. Menawi suwung nembe nyabrang. Pamriye supaya selamat teko nggone mas sopir mbok yo mikir. Wola sopir dielingake wadene yo maksi akeh. korban kang ana dalan. Sebab saking menapa saka majuning kanan mundak dina mundak sasi mundak taun wong mundak akeh kendaraan mundak akeh mongko dalane ora mundak. Mila kedang atos setos. Marga mung dumunung ana kesadarane si sopir. Mboyo diwejang sedina ping 7 nek ora sadar pengendaliane si sopir ya wis muspro. Monggo nyatane sopir niku nggih nyambut gawe ngupaya boga. Luweh-luweh nek dudus montore dhewe. Kudu ngati-ati. Aja nganti gawe kapitunane sing duwe kendaraan. Montor balik cungkir akeh korban kedrawasan. Duh lae mesake. Sing nyandang anak rabine mas sopir aja sembrono. aja padha lena elinga tatae nyawa lho genah niku siji sopir loro kenek kudu ati-ati karena ki bare wis sithik nek bengok seru aku anggere nonton kernet gandulan lawang monggo monggo monggo hey ayo ngriki ngriki ngriki nganti ora njogo keselamatane besole besole Ayo wong duwe kendaraan mono. Sarapan ini lah nyambe sore mah. Dasar neng kono kepethuk waris ah malah ora bayar awak. Hah, tobat gumyak gumyak. Ya sabak olehku kepengin nglipur nyang awakku dhewe. Derek ndoro mongko ndoro sowan pepundene yang sabta warga ponokawan dawi ngenteni ana ngisor sajake ndara ya duwe palipirma sing diparake nderek mung kakekne semar gareng petruk bagong kuwi padha keri ana ngisor nggih wis aku karo bapakmu arep munggah nggih patri minggah mumpung prei aku ya eh tobat anggerin tembung munggah kok kabeh do krasa iki ge istilah Eneng omah ya nunggu apa wong Mula yang ngelipur awakku dhewe ngene iki Senengku ya nek ben kumpul kanca-kanca ngene iki kok Anggere kanca-kanca wis kumpul ngelumpuk gak dicepaki gamelan ha tobat Umurku ki tambah Anggere kanca-kanca mulih wis mbaleni lelakon lawas Wis. Naliyane ngrembug iki utange jek pira? Sing wis didol apa? Ha ah, wong pancen deduwe iki ya dienggo celengan kuwi. Kepengkok ing Pancabaya aja nganti bayane bali jani. Nek pinuju reja ngono wah sikil wis digelangi. wedok tukoke kalung. Waduh. Nek ora umur rong sasi kok piye. Nyenenge nyenenge. Lah wong nyatane yen ora metruk we direwangi budidaya. kancaku wis tak kandhani jroning peneh iki ayo padha tirakat. Ngurang-ngurangi. Ora kok ngurangi ya pancen ya kurang kok. Yen pinuju peneh iki ya ngibadahe ditekuni nyuwun karo pangeran. Tengah wengi tahajud. Ben paringi rejeki. Ora, ora. Anggere dokon latihan malah golek sing delik lho. Tak cepaki langgar ya kuwi ngelingke nyang kanca-kancaku. Malah emper langgar go main. Aku ning ngrasake coro-coro ki wis. Teko ngelingono yang menunggu sore panon donyo ki dimenangake sawung limang perkara. Sepisan serawung bapak nembah kaping pindu, serawung tumraping negoro, kaping telu, serawung tumraping bebrayan, kaping papat, serawung tumraping alam. Geneping limo, serawung tumraping kapri badan, kudu dinggoni kabeh. Yang bisa nenggoni serawung limang perkara mau, tak kira bakal nyedai nyangka sampurnan oleh urib. cineket dening wahyuning ilahi Sawong tumraping panembah wong urip wajib menembah marang pangeran ngeling ngelingana yen dadi titahing Gusti. Sungkem ana ngresaning Gusti kang ngakarya jagat manut agama lan kapercayan kang padha dirasuk dhewe-dhewe. Jroning padha nindakake manembah marang pangeran wis ora perlu mbedak-mbedakake marang cacaning panembah Marco ngelingi lamun manembah marang pangeran iku ibarate kaya wong lelungan. Ana sakweneng kutha kang tinuju, nadyan beda-beda dalane, nanging siji kang kaesti yaitu manembah marang pangeran. Marco nek nganti ketungkul oleh padha mbedakake cacaning panembah, mengko lali oleh ngibadah, njur malah padha padu. Lho ngibadah kok dienggo padu iki terus apa persoalan? Persoalane ra wis ora cocok karo dawuh sekawit. menika ing bab panembah kaping kalih srawung tumraping negara gelem ora gelem menungsa kudu ngrumangsane yen uripe winengku dening negara ya arep mapan utawa ngeles pucuk gunung ning kabeh mau winengku dening negara kudu manut marang pernatane negara sebab negara niku duwe pernatan pernatan sing gumelar kuwi dudu gaweane wong sak golongan ning gaweane kabeh bebrayan metu saka wakil-wakil kang padha dipercaya Mula jroning padha srawung marang sumarep negara ora perlu padha mbetak-mbetakake kuwi klambine apa, agamane apa, angkane pira, wis ora perlu dibedakake. Sing wigati kudu manunggal cipta rasa karsa perlu kanggo makarya bebarengan. Wektu niki negarane lagi bangun. Awake dhewe nagan ora entuk perintah saka sing wajib ning rumangsa duwe kewajiban melu kuyung. marang lancaring ngawangunan. bisane lancar wangunan mau yen wis kanggo sangu rukun nek ora rukun oleh mbangun ya ora iso lancar mongko waing wewangunan niku mboten mung ajeng dirasake wong sak golongan tok ning kabeh bebrayan padha melu ngrasakake mungguh waing wewangunan ingkang nembe dipun tindakaken wekdal menika menika ing bab srawung tumrap negara ping telu srawung tumrap bebrayan Monggo nyatane negara kita menika dumados saking pinten-pinten pulo. Srawung mang brane ora bet, ora perlu mbedak-mbedakake. Kuwi suku apa? Kuwi budayane apa? Ning sing wigati kudu manunggal lahir karo batine. Nadyan to beda suku, beda agama, toh wis nunggal basa, nunggal bangsa lan nunggal negara. kaping sekawan serawong tuh menapi ngalam Menungsa urip kudu ngerti marang kahanan yang ngalam ojo sok demen ngurusak marang isen-isen yang ngalam Margo urip niku kedayan dening dayane ngalam buktine mangan saka paringing bumi panas saka dayaning geni seger saka dayaning banyu uripe saka pangkartine angin mula gelem ora gelem kudu ngreksa kelestarene ngalam aja sok demen ngurusak alam Ning beda kali wong golek wedi niku mboten ngrusak alam. Niku ora ngrusak alam ning ngopeni alam. ngopen open alam. Geneping kaping 5 srawung tumraping kapribaden niku ya kudu dinggoni. Menungsa wajib ngerti nyang pribadine. nek wis ngerti nyang pribadine ora gampang diombang ambengake marang sapa wae kang estine mung bakal ngrusak marang kamar dikaning praja eh ngene eh, ban ing atas aku duwe kanca kok mung muni jen kang Jareng apa le rene kang wayah aku tarono ning aku arep nembang nembang o oh. tembangmu sing apik kang Wah iya. Tak salirani dhewe apa mok wakilke? Wah aku duwe wakil kok le. Aku nyuwun tulung karo sing mepet ndebok. Ya. Ning malik sarung sik aku le. Ya, malik sarung. Kula nyuwun supados dipun paringi mijil cengkok ketoprak. Weh, kelingan gawean lawas. Kang Gareng ki ambak tekle nek ora dipenang penangsang moh. Nano nano. Ah, monggo. pitikan jaman maju. Wah iya. Timun sigarane terus mbangun negarane. Nek jaman kuno kodhok kalung kupat boyok sing ora kuat. Moyo kerpo jamu. Lho wis le. Jamune apa? lotes kirek. Oh. Kirek kok lotes melobar mangan terus gereng ae. Ngati-ati lho, iki kok lelara lho. Terus kele pun diiringi mijil iki karepmu piye? Nostalgia kok le. Nostalgia gila. Piye to? Aku ki anane nyuwun mijil marga kelingan jaman ketemuku karo Mbak Yummu ki biyen. Biyen Mbak Yummu ki pesinden. Aku kerawitan aku ngrebab Mbak Yummu ki sinden. bareng Mbak Ayu mau bawa mijil ki wah mak celekut. Ah. Wah. Iki awakku terus lemes. Aku kerep ketemu pesinden ning ora kaya Mbak Ayu mulai nyuwara. Anggere wis timpuh karo mencep lambene ditutupi kacu. Wis jak semu bindeng-bindeng sithik. Lali lali. Wah, wis entek atiku kuwi. Aku terus nulis layang. Terus tak wenehke karo Mbak Yumu kuwi. Surasane piye? Dek, dek, sesuk tak terke ya, ngono Ayo wis lumrahe wong panjen kowe iki ya krawitan Mbak Yuki Presiden upama ngeterno ya wis lumrahe. Lah iya. Dasar aku Joko Mbak Yuki menjadi perawan. Monggo laris-larise Mbak Yuki biyen kuwi. Mbak Yu, iya sayahene le. Ora tau leren Mbak Yuki kuwi. Ini siri anak jemuah moh, dek. Weh, weh, ini siri ambino anak jemuah moh. Mereka mbak ayam laku ini anak jemuah ki, orang mangan apa-apa. Oh, ngono iya. nek dina Jumat ora mangan apa opo ora. Kuwi nek wanci awan ya awan bengi ora mangan apa opo Mula aku anggere Jumat malah lungo, aku iki wis. Aja nganti ngregone mbakmu sing lagi napakke aku. Wis saya ene. Weh, Pesabane nggon napa wae, oh, tarupe iki warna-warna, ya, sok kala masane ya wayang kulit. Iya. Ya sok yen-yen, ora mesti le. Ha, jenenge kuwi wong wedok sing rigen, wah aku ki aja disangga mbakyumu ngono wah piye uripku iki tenan. Alas, aku jagake gareng ngono oh, alah tenan le wis. Tujune mbakyumu ki rada wah nyangga uripku. Mulaku wong lanang ya manut karo mbakyumu kuwi, dadi ya Apa-apa aku ya mempasrah karo Mbak Ayumu. Ning ya aku meling nadyan aku ki wong lanang kaya ngene kowe ora kena sia-sia nyang wong lanang. Warga wong lanang ki arep kaya cowek gopel. Wong lanang ki alah katon lho ngono. Sopo wani nyang wong lanang padha karo wani nyang pangerane ngono kae. Mula aku ya kajen aku iki. Eh ya syukur karo maneh ora ngejeni, kowe njur ngejeni sapa lah iya. Ning bareng mbak yu anak-anak iki terus rodok suda iki lo nyambut gawe iki. Lho, Aga mana sudo? Ayo piye anggere dikon lagi ngopeni anake. Monggo kerep iki kon kelenengan, monggo anake jek cilik. Ayo anake digowo, sinden go anak iki kok gampang mati iki pasarane. Apa wis mesti lho tenan. Saya kanca-kanca yoga iki nek wis ana sinden gono anak ngono sajak sinis. Ayo wong pancen kula wentah enak karo nyambut gawe kok disinisi iki ora kenong.